Thullatun min alawwalin Pungu kubwa katika wa mwanzo wa thullatun min alakhirin na fungu kubwa katika wa mwisho wa ashabu shimali ma ashabu shimal na watu wa kushotoni je ni yepi ya wa kushotoni fi samumin wa hamim, katika upepo wa moto na maji yanayochemka, wa dhillin min yahmum, na kivuli cha moshi mweusi, la baridin wala karim, si cha kuburudisha wala kustarehesha. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin hakika hao walikuwa kabla ya haya wakiishi maisha ya anasa وكانوا يصرون على الحنث العظيم na walikuwa wakishikilia kufanya madhambi makubwa وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون na walikuwa wakisema tutakapokufa na tukawa udongo na mafupa ati ndiyo tutafufuliwa awa abauna alawwalun au baba zetu wa zamani qul innal awwalina wal akhirin sema hakika wa zamani na wa mwisho lamajmuuna ila miqati yawmin ma'lum bila shaka watakusanywa kwa wakati wa siku maalum thumma innakum ayyuha ad-dallun al kisha nyinyi mliopotea mnaokanusha laakiluna min shajarin min zaqqum kwa yakini mtakula mti wa zakum famaliuna minha albutun na kwa mti huo mtajaza matumbo fasharibuna alayhi min alhamim na juu yake mtakunywa maji yanayochemka fasharibuna shurbal him tena mtakunywa kama wanavyokunywa ngamia wenye kiu hadha nuzuluhum yawmaddin hiyo ndiyo karamu yao siku ya malipo nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun sisi tumekuumbeni basi amsadiki afara'aytum ma tumnun Ye yeah, naiona mbegu ya uzazi mnayoidondokeza a أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون je mnaiumba nyinyi au ni sisi ndiyo waumbaji نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين sisi tumekuwekeeni mauti na wala sisi hatushindwi على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون waleta wengine badala yenu na kukuumbeni nyinyi kwa umbo msilolijua ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون na bila shaka mlikwisha jua umbo la kwanza basi kwa nini hamkumbuki afaraitum ma tahruthun je mnaona makulima mnayoyapanda a antum tazra'unahu am nahnu zariun je ni nyinyi mnayoyaotesha au ni sisi ndio wenye kuotesha law nashau laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun tungelitaka tungeliafanya yakawa mapepe mkabaki mnastaajabu inna lamughramun mkisema hakika sisi tumegharimika bal nahnu mahrumun bali sisi tumenyimwa afara'aytumul maa alladhi tashrabun Ye yeah mnayaona maji mnayoyanywa? أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون Je, ni nyinyi mnayoyateremsha kutoka mawinguni au ni sisi ndio wenye kuyateremsha? لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون Tungelipenda, tungeliyafanya ya chumvi. Basi mbona hamshukuru? أفرأيتم النار التي تورون Je, mnauona moto mnaouwasha? أأنتم أنشأتم شجرتها am nahnu almunshiun, ni nyinyi mlioumba mti wake au sisi ndio waumbaji? Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lilmuqawin, sisi tumeufanya uwe ni ukumbusho na manufaa kwa walioko nyikani. Fasabbih bismi rabbikal azim basi litakase jina la Mola wako mlezi aliye Allahu akbar Allahu akbar La Watu wakulia ni watu katika mataifa yaliyokwishatangulia na kikundi kikubwa katika umma wa Muhammad na watu wa kushoto hapana anejua nini adhabu ya watu wa kushoto. Watakuwa kwenye upepo moto utakaowazunguka unaopenya katika tundu za mwili na maji yaliyochemshwa motoni wayanywe na wamiminiwe vichwani. Na katika kivuli cha kiza cheusi cha moshi umoto. Hapana ubaridi wa kupunguza joto la hewa wala huruma ya kuwaletea nafuu wanapovuta pumzi. Hakika hao kabla ya haya walikuwa wamepita kiasi katika kustarehea neema za duniani, wamepumba, wataki kumtii Mwenyezi Mungu mtukufu. Na walikuwa wameshikilia daima kufanya dhambi kubwa kabisa, kwani waliapa kwa Mwenyezi Mungu kwamba kabisa Mwenyezi Mungu hatamfufua aliyekufa. Na walikuwa wakisema kukanusha kurejea tena, ati tutafufuliwa baada ya kushakufa na baadhi ya mili yetu ikisha kuwa udongo na mingine mifupa iliyochakaa ati sisi tutarudishwa tuwe hai mara ya pili ati tutafufuliwa sisi na baba zetu wa zamani waliokwisha kuwa udongo uliotapanyika na umepotea katika ardhi waambie kwa kuwajibu kukanusha kwao hakika wa zamani na wa mwisho ambao nyinyi ni katika jumla ya hao nyote mtakusanywa katika wakati wa siku maalum na wala hamtoipita. Kisha nyinyi enyi mnaoipinga njia ya uongofu, mnaokanusha kufufuliwa, bila shaka mtakula mti wa zakumu katika jehanamu, na mtayajaza matumbo yenu kwa shida ya njaa. Mtakunywa juu ya mlichokila maji yenye kutokota yasiyoondoa kiu, na mtakunywa kwa wingi na pupa, kama anavyokunywa ngamia mwenye kiu kisichokatika kiu chake kwa maji. Hayo yaliyotajwa ya mateso mbalimbali ndiyo karamu yao walioandaliwa kwa siku ya malipo. Sisi tulianza kukumbeni mlipokuwa si chochote. Basi hebu hamkiri uweza wetu wa kukurejesheni tena baada ya kufufueni. Hamuangalii manii mnayoitia katika tumbo la uzazi. Ni nyinyi ndiyo mwenye uweza juu yake na kuilea mpaka ikawa mtu au ni sisi ndiyo tunye makadara hayo. Sisi tumekuhukumieni mauti na tumeweka wakati mahsuri wa kufa kwenu na wala sisi wenye kushindwa kukubadilishieni sura zenu na kuzita nyingine na tunakuumbeni katika umbo nyingine na sura nyingine msioijua. Bila shaka mmekwisha kinika kuwa Mwenyezi Mungu alikuumbeni mara ya kwanza. Basi je, hamkumbuki kwamba Mwenyezi kuweza hayo ni mweza zaidi wa kufanya tena? Je, hamwangalii mbegu mnayoipanda katika ardhi? Ni nyinyi mnayoifanya imee au ni sisi peke yetu ndiyo tunaifanya imee? Tungelitaka, tungelifanya mimea hiyo iwe mabua na mapepe yaliyo katika kabla haijapevuka. Mkawa mkistaajabu tu kwa uovu ulioisibu, huku mkisema, hakika sisi tumepata hasara baada ya juhudi yetu. Bali sisi hatuna bahati, tumenyimwa riziki. Je, hamiaoni maji matamu mnayoyanywa? Ni nyinyi mnayoteremsha kutoka mawinguni au ni sisi ndiyo wenye kuyateremsha kuwa ni rehema juu yenu? Katika Kiarabu limetajwa neno almuzni, maana yake ni mawingu yanayoleta mvua. Na kitendo cha kunyesha mvua kinahitajia mambo yaliyohusiana na hali ya hewa maalum ambayo mwanadamu hana mamlaka nayo au kuyaleta kwa juhudi zake. Kwa mfano, zinahitajiwa pepo zinazokwenda kwa mkondo zilizobaridi juu ya nyingine, zilizo za joto, au hali za kuondoka utulivu katika anga. Na watu wamejaribu kuinyesha mvua kwa mawingu yanayopita kwa njia ya ufundi. Lakini juhudi hizo mpaka sasa ni majaribio. Na lililothibiti katika sayansi ni kufuzu kwa majaribio hayo ni kudogo mno. Na hata hivyo kuna lazimu ziwepo hali maalum za maumbile zinazosaidia. Lao tungelitaka, tungeliyafanya hayo maji yakawa ya chumvi yasiyonyweka. Basi mbona mumshukuru Mwenyezi Mungu ya matamu yenye kunyweka? Je, hamuoni moto huo mnaouwasha? Ni nyinyi ndiyo mliouotesha mti wake na mkautia ndani ya huo mti moto, au ni sisi ndiyo tulioumbia hivyo kadhalika? Si, si, tumeufanya huo moto uwe ni ukumbusho wa moto wa jahannam mtapouona na uwe ni manufaa kwa wasafiri wa msitu na nyika wakinafiika kwa kupikia chakula chao na kutia moto wakati wa baridi. Basi dumisha kusabihi, kutakasa kwa kulidhukuru jina la Mola wako mlezi aliye mkubwa kwa kumtakasa na kumshukuru kwa neema hizi nzuri.